Ich zähl meine Tage, sitzen oben in der zehnten Etage. Na, na, na. Schlaf mit Gel in den Haaren und ein halbes Kilo steht auf der Waage. Na, na, na. Ich zähl meine Tage, sitzen oben in der zehnten Etage. Na, na, na. Viel zu schnell, wenn ich fahre und ein halbes Kilo steht auf der Waage. Na, na, na. Jeder kennt uns. Heute ist jeder Tag wie der erste Monat. Fahre durch den Brennpunkt, guck aus dem Fenster und seh, dass sich's gelohnt hat. Komm, wir nehmen einen Schluck, ein paar Flaschen Belvedere, aufgemacht für meine Jungs. Bin ein Multimillionär, aber gib mir keinen Grund, denn bevor wir fallen sollten, fällt ein Schuss. Ich versteck unterm Bett 100 Gramm, bestes Flex, alle Kunden rufen an. Keine Rechnungen unbezahlt, du hast recht, es ist unser Jahr. Na, na, na, ich zähl meine Tage, sitzen oben in der Zähne. Gib mir mehr vom z rock Ich sesh auf dich ein, jedes Wort, jede Tat, es ist alles aus meinem Herzen gekommen. Fick Konsequenzen, du weißt, wer wir sind, du kennst uns. Es wird hell, doch ich schlafe nicht. Kopfkarussell, wieder Tageslicht. Ey, yo. Mir egal, ob ich ne Strafe krieg. Ich puste dich weg und sag, ich war es nicht. Ich scheiße, ich hab mein Handy die ganze Zeit in der Tasche gehabt. Nein! Nein, Spaß. <laughs>